بحث بعدی میکنن میگن کتاب جامع المصانی یا مسند امام اعظم را امام ابو جمعوری نکرده پس معتبر نیست این کتاب این اشکال میکنن که کتاب خود حضرت امام جمعوری نکرده جوابش اینه که مسند امام شافر که جمعوری کرده خود امام شافر جمعوری کرده کل دنیا میگه معتبره نه پس جمعوری نکرده شاگرد جمعوری کردم مسند امام اعظم را چندین مسندم شده جامعه المسانی شده یک از اونها امام یوسف جمعوری کرده یک از اونها امام محمد جمعوری کرده شاگرد خود امام شاگرده بدون واسطه شاگرده درجه اول امام یک از اونها خودش فرزندشون حضرت حماد ابن ابی حنیفه اون جمعوری کرده از حماد امام المحدثین حضرت عبدالله ابن مبارک در روایت میکنه یک از اونها رو زیاد ابن حسن روایت کرده و بعد روی جامع مسانی امام علی رحمت الله علیه یه نسخه شد که والله خسرو جمع کرده که حافظ ابن حجر روا کل روات او رو تخریج کرده بیان کرده وارد اعتماد کل علماء و کل علماء رو تعلیقات نوشتن خیلی تعلیقات زیاد آوردن از ابن حجر گرفته کل علماء سابقین شوافع از اون شروحات رو نوشتن پس حدیث بعدی خود این حضرت امام علی فر رحمه روایت که بدون عشق داخل سندش و بعد از اون بالفرد اگر حدیث ضعیف باشه این بحثیه میگه حدیث ضعیفه آیا حدیث ضعیف شد قابل عمل نیست کی گفته اینو بالفرض قابل عمل نباشه اما اصول داخل علم حدیثی اینه که اگر حدیث ضعیف هرگاه با تعدد طرق با راه مختلف روایت شود خود به خود احادیث ضعیف به درجه حسن قرار میگیرن حسن لغیری میشه حسن لذاتی میشه تک بالاتر هرگاه که حدیث چندین راوی روایت کرد کل راه هم ضعیفه اما چون کسرت روات بوده خود به خود طرق اضافه میشن حدیث به درجه قوی میرسه و بحث از اون الله شارانی که شافی الاصل هست خودش بینن هرگاه یک امام مجتهدی از حدیثی استنباط میکند استنباط و اجتهاد امام مجتهد علامت صحت حدیثه چون که مجتهد وقت رو حدیث اشتباه اجتهاد نمیکنه اجتهاد کردن یک امام مجتهد بر حدیثی علاوه این حدیث در از به درجه صحت رسیده